الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom stvrtelju na njegovim neizmjernim blagodatima Molimo ga da nas počasti da blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i utječemo mu se od dana kada ćemo spoznati blagodat samo zato što smo izgubili. Salavat, selam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam čiji su nas hadisi okupili večeras. Salavat, selam njegovoj časnoj porodici, vrlima, sahabima i svima onima koji slijede uputu Islama i traže znanje do sudnjega dana. Molimo te gospodaru da nas počastiš korisnim znanjem. Molimo te gospodaru da nas počastiš da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu si nas ti podučio. Milošću svojom gospodaru vedi nas među svoje čestite robove. Amin. Sve stvari koje vrijede i to je zakon koji je dragi gospodar postavio traži od insana da sebi uloži u njih. I zbog toga se u hadisma kaže da je džennet prekriven onim stvarima koje su ljudima mrske, a džehennem onima koje su njihovim strastima bliske. Ima Ahmed ibn Hanbel, velika, prenosi na njegov sin u jednom predanju da je pred preseljenje babo mi je rekao usnio sam prelijep san. Vidio sam kao da me je svjetlo sa svih strana okružilo. I čujem glas, radi Ahmede šta hoćeš radi Ahmede šta hoćeš, zaista ti je Allah oprostio. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbal, rekao sam, lažeš prokletniće. Ti si šeitan ali. Jer je gospodar rekao, wa'bud rabbeke hata je al-yaqin. Odan gospodaru budi sve dok je zadnji dah u tebi. Kaže, tada si Iblis pokazao u svome liku i kaže, tako mi gospodara, na stotine pobožnih sam zaveo ovim. Ono što hoću da kažem iz, ove, iz ovog kazivanja jeste da je šeitan Lanetullah ali rekao da je zaveo učeni ili pobožni. One koji su pobožni. Nije dovoljno da insan bude pobožan. Insan mora učiti. Zašto? Da se ne bi dogodilo insanu da u onim momentima kada je najbitnije on napravi grešku. Kaže Ulema, grijesi su vam, kaže, poput rana neka te rana malo po prstu, neka po ramenu, neka po glavi, neka ne do Bog. Kaže na mjesto gdje je opasno. Kaže znajte da ima grijeha koji vas života mogu koštati. To su pogotovo oni grijesi koji se tiču akajda. Vjerovanja, čvrstog vjerovanja u jednoću gospodara. Na samom početku, kao što smo uvičajali zamoću vas da proučimo Fatihu i da se sjetimo dobom imama Buhari, rahmetullahi alihi, čiju hadijsku zbirku čitamo. Lidan lillahi al-Fatiha. Došli smo do 33. poglavlja i 99. hadisa, subhanallah. 33. poglavlja, onoliko koliko puta iza namaza kažemo subhanallah, alhamdulillah Allahu ekber. A 99. hadis, to je hadis Inna lillahi tis'an wa tis'in asman, kaže Rasulullah, zaista gospodar ima 99 lijepih imena. Men ahsaha dakhala al Onaj koji obuhvati, ući će u džennet. Nije rekao onaj koji ih nabroji, nego onaj koji ih obuhvati. A i to traži znanje. Traži da znaš šta znači Allahovo ime al Qayyum. Onaj koji sve održava. Pa da znaš odakle ta riječ dolazi. Pa da znaš da je u kursi Allahu la ilaha illa huval Hayyul Qayyum. Znači, 99. hadis i 33. poglavlje. Poglavlje glasi Babul hirsi alal hadis. Poglavlje izgaranje u traženju hadisa. Kazali smo da je Hazreti Alija radijallahu anhu govorio znaj da se ljudi dijeli na tri vrste. Jedan je onaj kojeg je Allah počastio znanjem. Pa on po tom znanju radi i uspostavlja svoj život, pobožan i čestit. Kaže, drugi je onaj koji traži znanje. I on je, kaže, sigurno na putu spasa. A kaže, treći je onaj koji niti ima znanje, niti traži znanje. Kaže, on je znaj beskičmenjak. Kaže Hazreti Ali je za tu vrstu ljudi, upravo kako mi to vidimo u našoj stvarnosti. Oni su oni koji se okreću sa svakim vjetrom. Kako vjetar naiđe, on se tako okrene. Odaziva se svakome ko vikne. Dok insan ako zna, dobro, što me zove? Gdje me zoveš? Subhanallah. Zovete na ono što nije dobro, a ti mu se odazoveš samo zato što je povisio svoj glas. I zbog toga, jedan od principa u učenju Islama je onaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi Kaže Resulullah savjetujući nas i savjetujući sve muslimane i muslimanke. Kaže la te kunu imma'a. Nemojte biti beskičmenjaci, nemojte biti povodljivi. In ahsanan nasu ahsantum, wa in nasu Ako ljudi učine dobro i vi činite dobro. Ako ljudi učine loše i vi činite loše. Pa gdje ste tu? Gdje ste tu? Ovo poglavlje izgaranje za traženjem hadisa. Vjernik je ljubomoran. Vjernik je tvrdoglav. Jel da ovo teške riječi? Vjernik je ljubomora. Vjernik je tvrdoglav. Vjernik je izgubljen. Zapam, Vjernik je ljubomoran. Vjernik je tvrdoglav. Vjernik je izgubljen. Ljudske osobine nisu same po sebi dobre i loše. Poputovi, Ljubomoran je da mu ne da svoje vrijeme nikome osim gospodaru, osim onome što će mu koristiti na i na hiretu. To je pozitivna ljubomora. Vjernik je tvrdoglav, u smislu da je odlučan. Ja večeras odo, kaže Ahbab jedan, imam termin bazijen taj taj dan. Kad mi gosti dođu, ja upala deset, kažem halal te, ja moram na bazin, a vi oko što ostat I on preko vrata. Imam taj dan termin kad učim Kur'an u ovoj hefti. hifu dvije sa neki. Kad bi mi došao predsjednik države, ja sam tvrdoglav. Jel? Ja kažem za sebe da sam odlučan ali neko će reći on je tvrdoglav. To je vrijeme moje. Dođe ti insan, hoće da pije kahu s tobom. U redu došao si zašto? Zbog toga i toga. Pa koliko ti treba? 5, 10, 15 minuta. On počne sjediti više od, toga. Izvini, moje vrijeme je moj glavni kapital. Ako ti ga dadnem, što ću sutra gospodaru dati? Čime sam ispunio vrijeme? I treća stvar, vjernik je izgubljen. Što znači izgubljen? Izgubljen je onaj insan kad ga neko sa strane pogleda, rekao bi on, ne, vjernik izgara. Kad ujutru ustani, ja bih volio da naše generacije nauče, da im teži bude jedan sabah ili jedna jacija, nego da mu je sve propalo. Samo pomisli, nekada pokušavam, pogotovo ljudima koji su u poslu, da im približim neke stvari. Ja mu kažem, u životu vjernik traži oslonac kod gospodara. Zamisli ti sad u poslu si. Imaš svoje potrebe, zaduženja, imaš svoje prihode. Odjednom ti kažu, znaš sve ono što si dužan, ostao si dužan, a sve ono prihoda što imaš ti više nemaš. Kako bi izgaru da vratiš se na to? Tako insan, vjernik i vjernica izgara u traženju dobra, u traženju znanja. Sve što vrijedi, traži napor. Hadis Rasulullaha s.a.v. koji ćemo danas pročitati je s jedne strane svjedočanstvo. Svjedočanstvo jednom ashabu. S druge strane, podsticaj svakome od nas Znači svjedočanstvo jednom ashabu. Drugo, posticaj svakome od nas koji smo od umeta Muhameda. Da pokažemo, da se mi identificiramo, da kažemo ja sam od umeta Muhameda zašto? Zato što ja poštujem svoje roditelje. Ja sam od umeta Muhameda zato što ja klanjam namaz na vrijeme. Ja sam od umeta Muhameda zato što ću ja pomoć brate i ne očekujem da mi vrati. Ja sam od umeta Muhameda kad sam vidio da je nešto u mešćinu trebalo, meni je naumpalo da izađem u susret pa da to završi. Ja sam od, daj mi argument da sam od umeta Šta je moj argument? Moj argument mora biti to. Čime ja pokazujem da sam od umeta Mohamed? Svjedočanstvo, jednom plementom ashabu, potsticaj svima nama i treća vrlo bitna stvar. Učimo se da vjernik i vjernica bivaju prepoznati. Sad ćete čuti kako Resulullah s.a.v. to, to govori. حدثنا Abdullah, Abdullah عبد ibn Abdullah. عبد nam je Abdullah عبد ibn Abdullah. عبد hadesani قال od سليمان An Amr ibn Abi Amr od Amra ibn Abi Amra. An عمرو ibn Abi al-Makburi. Od ne al المقبري عن ابي Od Mi spominjem ovaj senet jer smo rekli da je izreka u Leme a inda salihin kada mi spominjemo Allahove dobre robove mi molimo drago gospodara da se inima smilije a i nama da se smiluje, da mi budemo čestiti. I zato ja uvijek pročitam sened hadisa. Rekli smo čega se sastoji svaki hadis. Od seneda, niza prenoslaca i od metna, teksta. E sada kaže se u ovom hadisu. Ennehu kal, Hazret Jebu Hurire kaže. Tila ja Rasulallah. Rečeno je, Allahu poslaniće. Men eshadu nasi bi šefaatike jevmal Koja će se to osoba? najviše obradovati tvome zagovorništvu, šefatu na sudnjem danu. Pitaju Resulullaha sallallahu alaihi wasallam koju će osobu najviše obradovati njegov šefat, njegovo zagovorništvo na sudnjem danu. Subhanallah, ovo me podsjeti jeumel kijame. Subhanallah, mi od umeta Muhameda kažemo da duboko vjerujemo u jeumel kijame, Jeum je dan. El kijame je stajan, jel tako? Vjerujemo u dan kad ćemo stati pred svog gospodara nećeš sjediti, nećeš ležati. Može li onaj koji od umeta Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i ko duboko vjeruje da je umul qiyame dan stajanja pred gospodarom biti pasivan u svom životu? Vjerujem da šta, pa šta sam radio? Subhana. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onda je Resulullah sallallahu alaihi wasallam odgovorio Lekad zanentu ja Eba Hureyre, zaista sam pomislio Ebu Hureyre, Ella jes eleni an hadithi ahadun minke. Zaista sam pomislio da me niko prije tebe ili da tebe niko neće preteći u postavljanju ovoga pitanja. Šta smo rekli? Svjedočanstvo Rasulullaha. Zašto? Lima ra'eitu min hirsika al hadith. Jer sam vidio, kaže Rasulullah sallallahu alaihi da ti izgaraš u traženju hadisa Resulullah sallallahu Nije šala kada Resulullah posvjedoči. Nije šala. Kada je Resulullah posvjedočio onome insanu da je u džennetu. To je veliko svjedočanstvo. Onda je Resulullah, znači rekli smo svjedočanstvo. A u isto vrijeme meni tebi potica, alhamdulillah, na neki način meni tebi podrška da ustrajemo. Ako dolazimo četvrtkom da slušamo hadis Resulullah sallallahu da donesimo salavat od njega. Dolazimo da slušamo hadis pa da kažemo od umeta smo Resulullaha jer smo mi oživljavali hadis Resulullah u vrijeme kada su ga drugi marginalizirali. Od umeta smo Resulullaha zato što smo se skupljali na mjestima gdje se donosi salavat pa kažemo sallallahu alaihi wasallam. Pa spominjemo Resulullaha. Kaže Resulullah, znači zaista sam pomislio Ebu Hurere da me niko prije tebe neće pitati ovo pitanje jer sam vidio da ti izgaraš. Ono što sam rekao, mumin je ljubomoran, ali pozitivno ljubomoran. On je ljubomoran na svoj porodični život. On je ljubomoran na svoj odnos sa Ahbabom, pa nazove Ahbaba s vremena na vrijeme, da salam, ali kako si mi, šta ima? Ljubomoran, pozitivno ljubomoran. Mumin je odlučan, do te mjere da će neki kazati da je tvrdoglav. Odlučan. Ja sam nanijetio, svaki dan ja učim sahifu Kur'ana. Ja moram biti odlučan. Svaki dan. Ustane Hanuma, šta opet ti u Kur'an? Ja sam rekao. Ja sam ljubomoran na svoju vezu sa gospodarom. Ja sam odlučan. Šta? Da ću ustrajati u dobu. I treća stvar. Vjernik je izgubljen. Šta znači izgubljen? Da izgara u onome što radi. U smislu da, da se to mi preda. Kada učim Kur'an, taj dan mogu imati deset sastanaka sa deset najbitnijih ljudi možda u mom životu što se tiče nekih relacija. Mene je boli i briga. Ja učim usav. To je moj trenutak kada učim Kur'an. To što će se sastati s ovim, s onim, to je nebitno. Imate situaciju, jedan nabav kaže, trebam da uđem kod čovjeka koji mi rješava sve u toj državi. Sve mi rješava. Tipa ministra, tipa nekog predsjednika. I kaže meni, Allah dragi dadne kao da mi melek Kaže, na seždi Allaha moli, nemoj se ljudima obraćati. Kaže, ja padnem na seždi. I kaže što je, ono najbolnije mi je bilo zaista, tako mi gospodara nisam molio za sebe nego jednom ahbabu, strašna stvar se desila, treba mu, taj čovjek treba da mu pomogne. Kaže, tako mi gospodara, ne možemo da uđemo na vrata kod tog čovjeka. Nema zagovornika da to uvedi. Kaže, ja klanjam dva rekata i na seždi zamolim gospodara, gospodaru, ti si onaj koji otvaraš vrat. Ja presalamio, kaže čovjek meni, jel da ti trebaš kod ministra? Haj, kaže, sam. Kaže, nisam ni preselamio. Kaže, trebaš kod ne sa kaže. I šta je bilo, kaže, valjda ministar Jaran s tim čovjekom od djetinstva. Kaže, kad me vidio sve, pa kaže, nije, kaže, ja nisam ni završio. Kaže, ostavim papir, potpisa, nije ni gledao šta je na papiru. Kaže, jel preko ovoga čovjeka, ne znam ja čovjeka, ja klanu. Kom je Allah vrata otvori? Ne može mu, sva stvorenja mu i ne mogu zatvoriti. A kom je Allah zatvori vrata? Kad bi mu svi ljudi otvarali vrata, ne mogu mu otvoriti. Sada Resulullah sallallahu kaže Ebu Hureyri, svjedočanstvo. Ja bih volio da mi ako Bog da dobijemo to svjedočanstvo. Da nama Resulullah kaže, vi niste govorili mojim jezikom, učili ste ga. Ali ste vi slušali moje hadise. Zamislite je čast. Zamislite je čast da mi budemo sa Resulullahom sallallahu alaihi zbog ljubavi prema njegovom hadisu, prema njegovom govoru. On je taj koji je svjedočio onome koga vidi da traži hadis da je taj insan hajir, da je dobar. Kaže Esadu nasi bi šefati najviše će se mom šefatu, mom zagovorništu obradovati onaj jeumel qiyame na sudnjem danu men kale la ilaha illallah onaj ko je rekao nema drugoga Boga sem Allah halisan min kalbihi iskreno iz svoga srca ev nefsihi ili iz sebi subhanallah dvije stvari nam je Allah dao jednu da je koristimo dokle god je u nama, dokle god je života u meni moramo koristiti to, to je naš razum. Moraš ga koristiti. Drugu stvar koju nam je gospodar i tebi i meni dao. I samo njemu smijemo je pokloniti. Jer kome god da pokloniš, potraćete Stavit ćete pod svoje noge. To je tvoje i moje srce. Kad jednom dadniješ srce, vjeruj mi ne možeš ga vratiti. Mnogi ljude pobjedi srce. Zašto? Zato što ne koriste razum. Šta smo na početku kazali? Resulullah s.a.v. kaže nemojte biti šta? Beskičmenjaci. Nemojte biti povodljivi. Šta znači povodljiv? Zavoliš insana koji nije kako treba. I onda činiš ono što on čini. Zašto? Zato ja njega volim. Ja pričam kako on priča. Ja razmišljam kako on razmišlja. Ja se odjevam kako on se odjeva. Zašto? Šta te pobjedu? Čak i da ti razum kaže, pa nije to dobro za tebe. Pa takva odjeća ne može ovdje ubojiti Ti tako radiš. Subhana. I zbog toga čestiti Allahovi robovi su učili u dovama svojim. Kaže, gospodaru moj, počasti me da mi nikada u životu ne valja u smislu ne dadne nešto insan koji je daleko od tebi. Gospodaru, gledaj dove, gospodaru počasti me da mi u životu nikada ne valja insan koji je daleko od tebi. Kaže, strah me da ga, da ga moje srce ne zavali. Jer srce voli, a te taj mujno, evo ti hedija. Ti kad ju vidi, dao mi hediju, subhanallah. Ne možeš istim očima gledat tog insana, to je tako. E sad zamisli kad ti valja onaj koji je daleko od gospodara. Ne do Bog, poput crva, kad se uvuče u jabuku. On hoće obično one jabuke koje su najbolje, jel? Neće crv svugdje. Ali crv, subhanallah, kad uđe u jednu jabuku, pa onda jabuku staviš, subhanallah, u gajbu jabuka. Šta se dešava sa gajbom? Ostaviš je nakon mjesec dana vidiš umjesto jedne jabuke deset jabuka je crva. Takvi su grijesi. Tako se širi, od jabuke do jabuke. A jabuka rumena, lijepa, ti bi rekao, kad je zagrizim, to be Arabi, sva ona žeć koju sam osjećao će se ugasiti. E zbog toga svi mi imamo neku profesionalnu deformaciju. Ne smije mumin i muminka dozvoliti da profesionalna deformacija učini vjernika i vjernicu onim koji ne sagledava stvari družite se sa ljudima koji se bave odjećom, prodaju garderobu. Gdje god on uđe, on ovdje sad da je ušao da imamo baba, ima para baba koji se bave odjećom, on sad svi u nas gleda i mjeri. Kaže, ovaj se oblači za 100, ovaj za dvjesto, ovaj za tristo, ovaj kod mene je kupio, <laughs> samo mali kamo <laughs> Znači, ono što radimo u životu, vrlo lako može početi dominant, postane dominantno meni i tebi ona, ona mi je insanu ko je dominira u srcu vjera u jednoga Boga i vjera u Hazreti Pegamber, On sve ljude gleda kroz to. Prvo što gleda, pa subhanallah, sad sam čuo mladog insana, 19 godina, vozi auto, otvoreno auto i on psuje to vejara drago u stvrte. Zamisli. Isto kod da ti neko šamar udari. Zašto? To je onaj tvoj prvi identitet. Ono što ti je najbitnije, ovo sve drugo. Predaje, majstor, ovo, ono, što god da radi, bez obzira. Tu su sve neki drugi identitet, profesije, vještine. Prvi identitet kod čovjeka jeste upravo halisan min talbi Da iskreno u svom srcu kaže la ilaha illallah Ono što mi imamo, ovaj, subhanallah, prije nego što ću doći ovdje, čitam jednu knjigu, pripremam da, i kaže ovaj jedan velikan, imam džunejice zove, niko nije, niko nije tražio nešto iskreno i marljivo, a da mu dragi Allah to nije dao. Ili u cijelosti ili djelomično. Zapamtite, niko nije ništa tražio iskreno i marljivo, a da mu Allah to nije dao u cijelosti ili djelomično. Subhanallah, meni uvijek um padne onaj mrav. Kaže, pitali mrava gdje si krenuo. Kaže, ja sam krenuo na Čabu. Pa kaže, ti si u Šamu, u Siriji. Kaže, znaš koliko hiljada kilometara ima do Mekke i Medine? Kaže, znam, ima na hiljada. Ali kaže, ja jesam mali, kaže, ali ja sam krenuo tamo gdje hoću. Pa jel ti vjeruješ da ćeš u svom kratkom mravljem životu doći do toga? Kaže, nije bitno. Ja ću, kaže, umrijeti na putu do svoga cilja danas insan najviše nama treba odlučnosti. Ovo što sam rekao. Pa treba kad se odlučimo da nešto radim. Evo, odlučili smo se da se družimo sa hadisom Resulullah. I vi i ja. Hiljadu drugih stvari bismo mogli sada raditi. Ali odlučio sam, družim se sa hadisom Resulullah. Druga stvar, trebamo to ljubomorno čuvati. To su moji trenuci kad se ja družim sa hadisom u kojem je Resulullah rekao najviše će se mome šefatu na sudnjem danu obradovati ona insan koji je iskreno iz svoga srca rekao la ilaha illallah. Pa zar ne vrijedi ovu noć da provedem dok ne zaspijem u razmišljanju o tome. Da iskreno, jedno, kad jednom bi rekao iskreno iz srca la ilaha illallah. Niko ne bi se više obradovao od mene na sudnjem danu. Zašto? Zato što će ja dobiti šefat Resulullah sallallahu Resulullah je rekao, zaista, inne ahabbekum ilaje, zaista su meni od vas najdraži. Wa akrabukum minni međlisa, i oni koji će uz mene najbliži biti. Sjeti uz Resulullah Kaže Resulullah, ahsanukum ahlaqa, oni koji se najljepši ponašaju. Resulullah kaže, zaista su meni među vama najdraži i najbliže će meni sjediti uz mene u džennetu oni koji su najljepšeg ponašanja. Subhanallah. Imam Šafiju su pitali, kaže, kakav je tvoja petit za znanje? Kaže, imam Šafija, kada nešto naučim, evo mi smo sad čuli ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam, da će se najviše njegovom šefatu, zagovorništvu obradovati onaj koji je iskreno iz srca rekao la ilaha illallah. Kaže, imam Šafija, kada čujem nešto od znanja, svaki atom moga tijela poželi da su uši koje su uživale u slušanju toga. Tako tražim znanje. Poželim da svaki atom moga tijela uživa u onome u čemu su uživale moje uši. A kaže, a kako ti tražiš znanje? Pitaju mama šar. Kaže, onako kako traži ma koja je zagubila dijete. Roditi više ne može, a to joj jedino dijete. Kaže, tako tražim znanje tražim im znanje komati kojoj se izgubilo dijete. Ne može više roditi, a ono joj je jedino. Zamisli, da nas Allah, dragi, počasti da, da ne dozvolimo da budemo ona prva izreka Hazreti Ali nemojte biti od onih koji niti znaju niti nastoji da saznaju jer kaže njih svaki vjetar okreće i svakom pozivu se oni odazivaju ako hoćeš da budeš ličnost ako hoćeš da dođeš sutra pred Resulullah, moraš tražiti znanje. Moraš učiti Kur'an, moraš hadise Resulullaha čitat, moraš saznavat, moraš pitat, moraš izgarat, moraš ljubomora bit, moraš odlučan Bez toga nemate. Nisu nas ashabi, braće i sestre, pretekli puno onaj namaza, puno učenja Kur'ana, svaki od njih je bio poseban. Ali svi su izgarali u onoj misiji za koju su bili zaduženi. Pa Halid ibn Velid vodi vojske, izgara u tome. Hasan ibn Sabit stihove, pjesništvo. Svaki ovo. Hazreti Omer imao svoj zadatak. Ebu Bekir imao svoj zadatak. Ono što ozbiljno moramo postaviti sami sebi pitanje. Jesu, pod broj jedan, ove osobine koje sam spominjao. Jesmo li mi ljubomorni? Da li mi ljubomorno čuvamo svoje vrijeme? Druga stvar, jesmo li mi odlučni u onome što radimo? I treća stvar, jesmo li mi ove osobine pod broj jedan? Prva stvar, imamo li ljubomari? Jel ljubomorno čuvamo svoje vrijeme? Drugo, jesmo li odlučni? I treća stvar, izgaramo li u onome što radim? Kad te vidi neko na predavanju, u poslu, bilo, kaže ovaj se pripremio, ovaj, došao ozbiljno čovjek da nas nešto nauči. Nije došao da se ovdje sa nama ismijava i da pravi nekakve, nekakve šale. Druga stvar, osobine. Znači, Ovaj hadis Rasulullaha kada kaže ko kaže iskreno iz svoga srca la ilaha illallah najviše će se obradovati šefatu Rasulullah. I druga stvar otvaranje pozitivnih stvari bez obzira alhamdulillah mi imamo ovu halku i time ću završiti. Kaže alhamdulillah gledam kad sam došao ovaj topal pod ugrijal, pa mi um padne jedan veliki alim Alusi se zove mu Fesir Kaže, jedan dan, kaže, nisam otišao kod svoga učitelja. Svaki dan mu ide, po sahatak vremena uvijek. Pa kaže, padala kiša, nevrijeme, vjetar puše, hladno, ovo ono. Ja sam mislio, ba neće niko drugi doći, vjerovatno će i šejih, kaže, neće ni on doći. Kaže, kada sam u sutradan došao, kaže meni, učitelj moj, kaže, nema dobra u onome koga spriječi toplota i hladnoća. U smislu da dođe da nešto nauči. Alhamdulillah, Allah nas počastio da nam je lijepo ovdje. Toplo nam je, možemo se družiti. Uz Božiju pomoć i za Kurban Bajrama počet ćemo ono što sam obećao. Dosta je Ahbaba tražila da napravimo da imamo fik. Jer puno ljudi pita za propise. Ja sam i svaki put po 7-8 ljudi priđe pa pita kako ovo, kako ovo, šta je argument za ovo, šta je argument. Ako Bog da preko ovaj, naše drzane, preko ovoga Ahbaba Vedrana, Amara i njih, dobit ćete ako Bog da upite. Dobit ćete upite Halka Sufari i Halka Kur'ana. Znači imat ćemo ovdje kad, god vama treba. Elhamdla na fakultetu islamskih nauka sad imam deset mladića i djevojaka koji mogu uvijek na raspolaganju, mogu doći ovdje da poučavaju. Koga god treba. Ne smijemo, mi moramo, umjesto da otvaramo neke čiribu, čiriba procese, mi moramo otvoriti. Ljudi ne znaju Musaf čitati. Pazite, umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam u Bosni klanja 4-5%, a Musaf od tih 4-5% uči manje od 1%. To je moja i tvoja bruka, to je moj tvoj manet, mi moramo raditi na to. Znači, bit će, ako Bog da, e, preko e-maila ćete dobiti ovaj, e, poziv. Za, ko želi, naravno, možda neko već uči, Alhamdulillah Hafiz znači Šišerć ima u Carevoj džami sufara za odrasle. Ima, znači, na, čuo sam na grbarci da, da je također ima, na Dobrini da ima. Znači, Alhamdulillah, nije to nešto, sad mi mi nešto novo izmislili. Bože, sad ću, Alhamdulillah, ima na puno mjesta, samo da dodamo ono, svjetlost na svjetlost. To je prva stvar i druga stvar, znači. I treća stvar, onaj ko želi da uči fik Imat ćemo ako da svaki hefte tipa halke hadisa imat ćemo to naravno za one koji budu zainteresovani. Želja nam je ako Bog da, insan kada uči da farzova abdesta ima toliko i toliko. Da zna hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam koji o tome govori. Ništa drugo. I dobijat ćete i oni koji su na halki tu, na halki fikha i oni koji nisu dobijat će te materijale, bit će na internetu. Oni koji dolaze imaju već obavezu. Oni moraju biti aktivniji, njima će doći materijali prije, oni moraju pročitati materijale, jednom heftično. To nije puno, nadam se da ćemo, ako Bog da to povezati s ovom halkom za sad, pa vidjet ćemo kako će ići dalje. Hvala dragom Bogu, što se mnoge stvari vremenom razgrnule i razvidjelo se ljudima. Hoću samo da kažem nešto što me jedan profesor moj naučio. Kaže, Kena ne zapamti, u životu ćeš se sretati sa svakakvim stvarima, sa svakakvim pojavama, sa svakakvim uglehama, Kaže, zapamti, bitno ti je da objašnjavaš ljudima da je 1 plus 1 2, a ne da ljudima objašnjavaš da 1 plus 1 nije 3, nije 4, nije 5, nije 6, nije 7, nije 8, nije 9, nije 10, nije 11, nije 12. Pazite, mi, mi mora. Jer onaj ko hoće, ja trebam reći da treba govoriti istinu, a ne trebam navoditi zbog, svega, zbog čega sve ne treba lagati. Razumijete? I zbog toga, hvala dragom gospodaru, Uzvišeni kaže lijemiz Allahu min minat tayyib Allah daje situacije da bi se razvidjelo ko je dobar, ko je manje dobar. Ja sam vam spominjao jednog od mojih profesora koji je, kada mu je kćerku zaprosio jedan mladić, rekao, idi, kaže, dođi nam za dva, tri mjeseca da vidimo, da se tada susretnemo. Kaže, šta je radio, svaki, svaki Haman mu je dan slao nekoga ko će ga malo iznervirati. Svaki dan. Kaže, zašto? Pa kaže, nije šala, valja njoj u Jel razumijete? Resulullah je rekao kada vam dođe onaj sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni. Mi moramo raditi da akaj ljudi, da vjera u njihovim srcima, vjera u la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah bude jaka. Onako jaka kako ja gledam u tebi. A ovo drugo, govoriti ljudima šta nije sve. Stalno će ti ljudi donijeti stvari koje nisu. Ali ćeš potrošiti život u ubjeđivanju ljudi da ono što nije, nije. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo i da razumijete kontekst u, tojem, u kojem to spominje. Subhan Bujrum, ako nema nekih pitanja da proučimo dobu. E ovako ja, ovi su ahbabi pripremili isto, ko nije prošli put dobio, dobit će ovaj DVD u susret Resulullahu sallallahu alaihi sallam na, na vratima imate oni su se oko toga onaj, poprilično zahmetili. Oni koji hoće da nešto podrže oko toga, nek se slobodno javi na info koji imate na, na DVD-u to je hedija ovima koji dolaze, ne bi nas gospodar počasti, ako Bog da, da mi svi budemo hedija Resulullahu sallallahu alaihi Bujrum, jel ima neki pitanja, jel ćemo pružiti ovo? Dobro, eudu billahi na šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam gdje je, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas od džehennema i svakoga djela koje približava džehennemu. gospodaru naš počasti nas da budemo od onih koji će se najviše obradovati šefatu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš počasti nas da iskreno iz srca svoji kažemo La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama i svima koji su bili prisutni ovdje. Gospodaru naš, molimo te da nas zaštitiš od oka koje neće zasusiti. Molimo te da nas zaštitiš od srca koje neće od tebe straha imati. Gospodaru naš, molimo te da nas zaštitiš od ruku koje će činiti ono što je zlo. Gospodaru naš, počasti nas suzama u oku, počasti nas iskrenim srcima i počasti nas da preko naših ruku ide dobro. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, obskrbi umet Muhammeda sallallahu alaihi wa Gospodaru naš, sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš, odbrani umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i našim rukama. Gospodaru naš, počasti oni neoženjeni i neudate od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da se ili oženi i ili udaju. Gospodaru naš, neka oni žele i vjeru Tvoju ojačati, pa Ti ojačaj njihove brakove. Gospodaru naš, molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam čestitih Allahovih robova, šehida, poslanika i oni koji su tebi odati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. al